Oh.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 onolika kolika je njegova veličina i koliko samo njemu, Allahu subhanahu wa ta'ala, doliko je neka je salavat i selam na njegova poslanika i miljenika Muhammeda Mustafa sallallahu alihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, sve ashaabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Allahu subhanahu wa ta'ala na početku i na kraju ponizno i pokorno se vraćamo i svjedočimo da nemamo drugog znanja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 pod nazivom Očisti svoje srce. Očisti svoje srce. U ovom serijalu emisija govorimo o bitnosti srca i srčanih dijela. Koliko je to bitno za naš ishod na Dunjaluku i sutra, ako Bog da, na Ahiretu. O tome smo ponajviše govorili u našoj prethodnoj, prošloj emisiji gdje smo spominjali određene kuranske ajete i hadise o važnosti važnosti srca. Pa tako Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj knjizi Kur'an i Kerimu obavještava nas da čovjeku sutra na sudnjem danu neće koristiti ništa njegovi metak, niti njegovo potomstvo, koristit će mu samo čisto srce, ukoliko dođe s njim pred Allaha subhanahu wa ta'ala. Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam obavještava nas da u ljudskom tijelu, u čovječijem tijelu postoji jedan organ koji, ukoliko je zdrav, zdravo je cijelo tijelo, odnosno od cijelog tijela dolaze dobra korisna dijela, doćim ukoliko je taj organ bolestan, nezdrav, nečist, tada od cijelog, dijela, od cijelog tijela dolaze nečista, prljava, loša dijela. Da bi rekao na kraju Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam, ela vahijel kalb, zar to nije srce, zar taj organ nije srce? Kako očistiti svoje srce? Čime se to čisti i prlja srce, o tome govorimo u ovoj našoj emisiji. U ovoj našoj emisiji spominjući i družeći se s govorima naših prethodnika Salafu Saliha, velikih islamskih učenjaka, islamskih autoriteta, družeći se s njihovim savjetima kako na koji način očistiti ovaj bitan organ kao što vidimo od kojeg ovise sva naša, tijel, sva naša dijela od kojeg ovisi naš ishod i na dunjalku i na ahiretu. Pa zasigurno ono čime se čisti srce, bez čega nema čišćenja srca, jeste čvrsto vezivanje za Allaha subhanahu wa ta'ala. Da se srce veže čvrsto za svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala. On, uzvišeni Allah, stvorio je naša srca i naša tijela. Allah subhanahu wa ta'ala stvorio nas je. I nema mu spasa našem srcu, niti našem tijelu, osim u čvrstom vezivanju za Allaha subhanahu wa ta'ala i svemu onome što dolazi od Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Ukoliko se srce veže za nekoga drugog, veže se za neko stvorenje, u njemu zasigurno neće smira i naći, niti će naći spasa kod njega već naprotiv upravo će biti srce upropašteno od tog stvorenja za kojeg se vezalo više nego li se vezalo za Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže veliki islamski učenjak, islamski autoritet, šejhul islam, Ibn Taymiyyah rahimehullahu ta'ala. Koliko god srce poveća svoju ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala, toliko se i poveća njegova pokornost prema njemu uzvišenom. A koliko god se poveća pokornost prema uzvišenom Allahu, toliko se poveća njegova neovisnost od drugih ljudi. Što god je više čovjek bliži Allahu subhanahu wa ta'ala, što god mu se više pokorava, to je čovjek više neovistan od drugih ljudi. Zatim kaže, srce je u potrebi za Allahom sa strane ibadeta kao i sa strane traženja pomoći od njega uzvišenog, oslanjanje na njega i slično, stoga nema popravka, niti uspjeha, nema radosti srcu, niti lijepog života, nemamo smjeraja niti spokoja osim u ibadetu svome gospodaru, u ljubavi prema njemu, u iskrenom povratku njemu uzvišenom. Makar srce osjetilo najveće počasti i slasti od strane stvorenja, ono neće biti smireno i spokojno jer je ono u potrebi za svojim istinskim Bogom. Prelipi riječi. Kaže njegov učenik, kaže učenik Ibn Taymije, rahimahullahu ta'ala, naravno je li poznat Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Također kaže prelijepe riječi u ovom kontekstu, pa kaže doista u srcu postoji divljina koju ne može potisnuti ništa drugo do prijateljstvo i blizina sa Allahom dželavala. U srcu postoji tuga koju ne može potisnuti ništa drugo osim radost spoznaje uzvišenog Allaha. U srcu postoji uznemirenost koju ne može smiriti ništa drugo do susret s uzvišenim Allahom, pribjegavanje, vraćanje uzvišenom Allahu. U srcu postoji vatra koju ne može ugasiti ništa drugo do zadovoljstvo Allahom naredbom, Allahom zabranom, Allahom odredbom. U srcu postoji ogroman zahtjev koji odbija da se izloži osim pred Allahom subhanahu wa ta'ala jednim i jedinim. U srcu postoji u srcu postoji praznina koju ne može popuniti ništa drugo osim ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala, iskrenim povratak njemu, nepristano sjećanje na njega, iskreno ispovjedanje vjere samo njemu. Kada bi čovjeku bio dat dunjaluk i sve što je na njemu, on time svoju prazninu u srcu nikada ne bi mogao popuniti. Dakle, čvrsto vezivanje za Allaha subhanahu wa ta'ala zasigurno je jedan od načina čime trebamo čistiti svoje srce. Bez čvrstog vezivanja za Allaha subhanahu wa ta'ala nema nam nema nam čistog srca. Zatim, za sigurno ono čime se čisti vjerničko srce jeste stalna, neprestana borba sa svojim srcem, sa svojim dušom, sa svojom dušom. Da se vjernik često obračunava sa sobom, da se postiče na dobra dijela, udaljava se od loših dijela, da stalno se bori sa svojom dušom. Kaže Ibn al-Munkedir, rahimehullahu ta'ala, borio sam se sa svojom dušom 40 godina sve dok nije postala kako treba. Borio sam se sa svojom dušom 40 godina, ne 40 dana, 40 mjeseci, već 40 godina sve dok nije postala kako treba. Nakon toga bilježi se njegovo stanje, bilo je zadivljujuće. Kaže, kada bi nastupila noć, Kaže Ibn Mokeder, kada bi nastupila noć, ja bih stao pred svoga gospodara, da ga dozivam njegovim govorom, učeći Kur'an i Kerim, i noć bi začas prošla. Allahu akbar. Noćni sati, dugi noćni sati prolazili su mu kao minute. Uživao je u stajanju pred Allahom subhanahu wa ta'ala. Kada? Nakon što se borio i borio i borio sa svojom dušom i dok kraj nije pripao njemu do kraj nije pripao njemu, dok se nije izborio sa svojom dušom, nakon toga je uživao. Nakon toga je uživao. Doćim, što se tiče nas, ukoliko klanjamo u džematu, pa ukoliko Efendija imam malo, uči duže od uobičajenog, premještamo se s noge na nogu, otpuhujemo, pucketamo prstima, možda i ukorimo imama za dugo učenje na namazu. Čudno je naše stanje. Čudimo se kada čujemo da neko zaplače iz straha od Allaha, da neko zaplače kada sluša Kur'an, da neko plače u namazu, da neko plače na seždi i slično. Subhanallah, zar ima ljepšeg mjesta od mjesta kada rob svoje čelo spusti na seždu Allahu subhanahu wa ta'ala? Zar ima ljepšeg mjesta od stojanja pred Allahom subhanahu wa ta'ala? Zar ima ljepšeg dozivanja od dozivanja svoga gospodara Allaha jalla wa'ala? Zar ima ljepšeg govora odgovora Allaha subhanahu wa ta'ala, oni kojima se trebamo čuditi jesmo upravo mi. Našem stanju se trebamo čuditi, a ne stanju ovih spomenutih ljudi. Hasan al-Basri rahimehullahu ta'ala kaže Čuvao sam svoje srce 20 godina da bi ono mene čuvalo u narednih 20 godina. Ja sam vodio računa u svojem srcu 20 godina, pa nakon toga uživao sam Srce se brinulo o meni 20, 20 godina. Tako, ukoliko želimo izgraditi svoju ličnost, ukoliko želimo da budemo ustrajni u Allahovoj vjeri, ukoliko želimo sebi uspjeh, spas na dunjaluku i sutra ako Bog da na hirtu, moramo povesti računa o svome srcu. Moramo se obračunavati sa svojim srcem, obračunavati se sa svojom dušom, moramo posticati svoju dušu što je god moguće više na hirtu vezivanje za Allaha subhanahu wa ta'ala približavajući mu se činjenjem dobrih dijela. Ono što čisti i popravlja srce jeste i mnogobrojno osjećanje na smrt, mnogobrojno posjećivanje mezarja. Ovo je postupak koji je danas uveliko zapostavljen kod muslimana. I nije se ni čuditi što smo ovakvi. Rijetki su od nas oni koji se sjećaju smrti. A kamoli oni koji se pripremaju za smrt. Rijetki su od nas oni koji odlaze na mezarja mimo dženaze. Kada odlazimo na mezarja, odlazimo kada idemo klanjati nekome dženazu pa ispratimo ga do mezarja. A da odemo, da pogledamo u mezarja, da pokušamo razgovarati sa umrlima, da pogledamo tu kobnu tišinu koja se osjeti u mezarju, da uzmemo pouku iz onih koji su već nastanili svoje mezare, svoje kaburove, da sebe zamislimo od jednih, od njih koji već stanuju u tim kaburovima, šta se dešava s njima, u kakvom se stanju nalaze, zasigurno bi, zasigurno bismo popravili svoje srce time, popravili svoje stanje. Kažu naši prethodnici, subhanallah, A kada slušamo o njihovim dijelima, kakva su dijela činili dobra dijela i koliko su se sustezali harama, čovjekov razum zastani. Ali opet kažu, poput jednog od njih, Sejid ibn Đubeira, Rahimahullahu tala kaže, kada bi spomen na smrt nestala iz moga srca, ja bih se pobojao da bi se pokvario. Bojim se da bi se pokvario. Ako se ne bi sjećao o smrti, bojim se da bi se pokvario. Safman ibn Suleim, često bi odlazio na mezarje. Često bi odlazio na mezarje. Na putu do mezarja prolazio bi pored čovjeka po imenu Muhammed ibn Salih, pa ga je jednog dana odlučio Muhammed ibn Salih pratiti. Da vidi kuda to tako često odlazi. Kome ide? Gdje odlazi? Pa ga je primijetio kako odlazi do mezarja. Odlazi do kabura. Pratio ga je i primijetio ga kako zastaje kod određenog kabura i mnogo, mnogo plaće nad njim. Kaže Muhammed ibn Salih, toliko je plakao Safvan ibn Suleim da sam se pobojao za njega. Sažalilo mi se koliko plače. Pomislio sam da mu je to neki rod tu ukopan, da mu je neka bližnja rodbina, majka, babo ili neko, da mu je ukopan u kaburu, pa dolazi na njegov kabur i plače za njim, žao mu. Međutim, odlučio sam i drugi dan kada je prošao pored mene da ga pratim, ali sam vidio da je prošao taj kabur, To je otišao do drugog kabura i tako treći dan i tako četvrti dan, pa sam u njegovom slučaju obavijestio Mohameda ibnul Munkedira. A on, nakon što me je saslušao, rekao je, to je insan koji, kada mu srce ogrubi, kada postane grubo, on odlazi na mezarje da ga time, da ga time smiri da ga time raznježi, svi su oni njegova porodica. Svi umrli su njegova porodica. Ono što srce čini budnim, živim, čistim, jeste i druženje s dobrim ljudima, druženje s vjernicima, s dobrim vjernicima u Allaha subhanahu wa ta'ala. Oni koji se često sjećaju Allaha subhanahu wa ta'ala i oni kada ih mi vidimo i kada boravimo u njihovom društvu, i mi oni nas posjete na Allaha subhanahu wa ta'ala i mi popravimo svoj iman. I mi se time približavamo Allahu subhanahu wa ta'ala. Naš iman raste. Okorištavamo se od njihova društva. Zato dakle trebamo tražiti sebi dobro društvo. Moramo, ukoliko imamo loše drugove, ukoliko imamo drugove od kojih se ne okorištavamo, ama baš ništa, narušto po pitanju naše vjere, trebamo tražiti sebi dobro društvo. Sutra na drugom svijetu, na ahiretu, sve naše dunjalučke veze koje smo uspostavljali radi dinara i dirhema, maraka, eura i slično, sutra će pokidati, ostaće samo sutra na ahiretu, na drugom svijetu veze koje će biti od koristi, veze koje su se uspostavljale radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Družili smo se na dunjaluku radi Allaha, jačali iman radi Allaha subhanahu wa ta'ala, jačali, popravljali svoju vjeru, savjetovali se u vjeri, takvi ukoliko budemo sutra ćemo imati koristi od takvih veza. U protivnom, kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Zuhruf, al-ahillau jevme idim ba'duhum li ba'di nadu illa al muttaqin Toga dana jedni drugima će biti neprijatelji osim bogobojazni. Toga dana oni koji su bili prijatelji sebi na dunjalu koji jedni drugima na ahiretu će postati neprijatelji izuzev bogobojazni. E, bilježi imam Ahmed rahimehullahu ta'ala da je Allahu poslanik alihi salatu ve wasalam rekao najodabraniji Allahovi robovi jesu oni koji kada budu viđeni podsjećaju na Allaha. Najbolji, najodabraniji Allahovi robovi jesu oni koji kada ih vidiš podsjetete na Allaha subhanahu wa ta'ala. A najloši Allahovi robovi jesu oni koji prenose tuđe riječi da bi zavadili pojedince, oni koji razdvajaju osobe koje se međusobno vole i oni koji potvaraju čedne i čestite za nemoral. Džafer ibn Sulejman rahimehullahu ta'ala kaže kada bih osjetio gruboću srca pogledao bih u lice Muhammeda ibn Vasije na kojem su se jasno primjećivali tragovi bogobojaznosti i skrušenosti. Ha, odlazio bi i tražio bi Muhammeda ibn Vasiju dobrog čovjeka, pobožnog čovjeka, vjernika, radi Allaha subhanahu wa ta'ala, družio se s njim i time bi svoje srce smekšao. Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala govorio bi kada bi pogledao Fudajla ibn Jada rahimahullahu ta'ala obnovio bi svoje sjećanje na ahiret, obnovio bi svoje sjećanje na ahiret i plakao bi nad sobom. Ima ljudi danas i trebamo tražiti i trebamo biti s takvim ljudima koje čim ih pogledaš, zavoliš ih, osjetiš nekakvu prostranost u svojim prsima, nekakav lijep osjećaj, Posjetite na Allaha subhanahu wa ta'ala, dok progovore okoristiš se njima, ima ljudi koji su umrli, a kada ih se sjetiš njihovog života, njihovih dijela, tvoje srce živne. Ima ljudi koji su živi, kada ih vidiš, srce ti zamre. Zato ne traži takve ljude. Traži društvo od kojeg ćeš se okoristiti, društvo u kojem i sa kojim će tvoje srce živjeti istinskim životom, istinskim imanom. Traži sebi samo dobre vjernike, pokorne Allahove robove. Zasigurno od onoga što srce čini živim, budnim, ono čime se srce čisti jesu mnogobrojna, mnogobrojna dobra djela. Ibn Al-Qaim, Ibn Abbas radijallahu anhuma kaže doista svako dobro djelo doprinosi pojavi svjetlosti u srcu, svjetlosti na licu, snazi u tijelu, povećanju obskrbe i pojavi ljubavi u srcima drugih stvorenja. Svako dobro dijelo koje učiniš, to dobro dijelo biva razlogom svjetla u tvome srcu, čistoće, dakle srca, svjetla na tvome licu, povećanju obskrbe, snazi tijela i pojavi ljubavi u srcima drugih ljudi, Mnogi se danas pokušavaju dodvoriti drugim ljudima na ovaj ili onaj način, jeli, davajući im nešto, mito i ostalo, jeli, slično, zaboravljaju ove stvari. Budi pokoran prema Allahu, odazivaj se Allahu na njegove naredbe i kloni se onoga što ti on zabranio. Allah će te zavoljeti. Kada te Allah zavoli, zavoljet te svi drugi. Radi dobra dijela, pokoravaj se Allahu, pa će Allah subhanahu wa ta'ala zbog tog tvog dobrog djela kojeg činiš usaditi ljubav prema tebi u srcima drugih stvorenja. Kaže dalje Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma, a loše djelo, kada čovjek počini loše djelo, to loše djelo biva razlogom crnila u srcu i crnila na licu i slabosti tijela, umanjivanju obskrbe i pojavi omraženosti u srcima drugih stvorenja. Zato su naši prethodnici također govorili kada bi počinili grijeh, taj grijeh bi se osjetio, taj grijeh bi osjetile njihove porodice, supruga, djeca, čak i njihove jahalice, deve, konji. Oni bi, oni bi osjetili taj njegov grijeh. Dakle, grijeh se ne može sakriti. Allah subhanahu wa ta'ala dobro dijelo i loše dijelo dadne da se ono vidi i na ljudskom, ljudskom licu. Zatim zasigurno ono čime se čisti srce vjernika i čime treba nastojati što je god moguće više da čisti svoje srce jeste zikr, spominjanje Allaha subhanahu wa ta'ala, mnogobrojno spominjanje Allaha subhanahu wa ta'ala, što je god moguće češće sjećanje na Allaha subhanahu wa ta'ala propisanim zikrovima, propisanim dovama koje se prenose od Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. O samom zikru moglo bi se govoriti mnogo i mnogo. Samo u ovoj emisiji da spomenemo nekoliko primjera, nekoliko savjeta naših prethodnika. Suleiman al-Hawas rahimahullahu ta'ala kaže zikr za srce. Dakle, zikr, spominjanja Allaha subhanahu wa ta'ala propisanim zikrovima koji se prenose od Allahov poslanika alihi salatu wasalam, kaže u tome je hrana za srce zikr za srce je poput hrane za tijelo. Čime se srce hrani, čime se srce čisti, čime se srce popravlja, jeste zikr kao što se hrani, čisti, popravlja, jeli tijelo uobičajenom hranom. Pa kao što tijelo ne osjeća slast hrane, kada je bolesno, isto tako i srce ne osjeća slast zikra kada oboli od žudnje za dunjalukom. Ibn Mas'ud, plemeniti ashab Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, Abdullah ibn Mas'ud, radijallahu talan, kaže, potraži svoje srce na tri mjesta. Potraži svoje srce na tri mjesta kod slušanja Kur'ana, na mjestima zikra, spominjanja Allaha subhanahu wa ta'ala na propisan način, nekako to, pojedine skupine grupacije čine na nepropisan način. Allahov poslanik alihi salatu osallam nikada nije na takav način spominjao Allaha subhanahu wa ta'ala niti prve tri generacije. Na nama je da činimo ono što je činio Allahov poslanik alihi salatu osallam. Nećemo se popraviti osim onako kako su se popravile prve generacije ashabi tabijeni tabi tabijeni. Potraži svoje srce na tri mjesta. Kod učenja Kur'ana, na mjestima zikra i u trenucima osame sa Allahom subhanahu ta'ala, dakle u noćnom namazu. Kaže Abdullah ibn Mesud, pa ako ne nađeš svoje srce na tim mjestima, ako ne nađeš svoje srce budno na tim mjestima, da uživa u slušanju Kur'ana, da uživa kod spominjanja Allaha subhanahu wa ta'ala, da uživa u trenucima osame sa svojim gospodarom, onda znaj da ti nemaš srca. Onda znaj da ti nemaš srca i moli Allaha subhanahu wa ta'ala da ti podari srce. Kaže Abdullah ibn Mas'ud radi Allahu ta'ala prelepe riječi. Traži svoje srce, pitaj se je li ti srce budno kod sljedeća tri mjesta. Kod učenja Kur'ana, kod spominjanja Allaha i kod stojanja pred Allahom subhanahu wa ta'ala na noćnom namazu. Pa ako ne nađeš svoje srce na tim mjestima, onda znaj da ti nemaš srca, moli Allaha da ti podari srce. Aun ibn Abdillah rahimahullahu ta'ala govorio bi mjesta zikra su lijek za srca. Mjesto jeli, gdje se zikri spominje Allah subhanahu wa ta'ala, odnosno taj zikr spominjanja Allaha subhanahu wa ta'ala je lijek za srce. Jedan od ispravnih prethodnika govorio bi miskini, ljudi su siromasi, jadnici, odlaze sa ovoga svijeta, a nisu ni kušali, nisu ni probali ono što je najbolje na njemu odlaze sa ovoga svijeta, svoj život su proveli u gomilanju dunjaluka, tragali za najboljim, najvrijednijim, skupljali ga, međutim, otišli su, a najbolje, najvrijednije na njemu nisu okusili. Pa kada bi bio upitan, a šta je to najbolje, najvrijednije na dunjaluku, rekao je spoznaja Allaha, ljubav prema Allahu i spominjanje Allaha subhanahu wa ta'ala. Što se tiče radnji pojava, koja, koje prljaju srce, koje kvare srce, njih je mnogo. I samo kada bismo govorili o suprotnostima spomenutih radnji, dakle čvrstom vezivanju za Allaha subhanahu wa ta'ala, zatim stalnom borbom, neprestanom borbom sa svojom dušom, zatim jeli mnogobrojnim činjenjem dobrih dijela, mnogobrojnom zikru, jeli i slično druženju sa dobrim društvom, posjećivanju mezare, samo kada bismo govorili o suprotnostima, vidjeli bismo da suprotnosti ovoga spomenutog kvare vjerničko srce. Pa ukoliko se čovjek veže za nekoga drugoga, ne za Allaha subhanahu wa ta'ala, zasigurno unečistit će svoje srce. Ukoliko se bude družio s lošim društvom, ukoliko zapostavi posjećivanje mezare, njegovo srce će postati grubo. Ukoliko zapostavi spomen Allaha subhanahu wa ta'ala, ne bude činio dobra djela, sasigurno njegovo srce će postati grubo i skvarit se, postaće nečisto. Zasigurno ono što također još kvari srce jeste prekomjerno jelo i prekomjerno piće, prekomjerno spavanje, prekomjeran razgovor, prekomjerno druženje, prekomjerna šala i smije. Sve to polahko umrtljuje srce, čini ga grubim i nemarnim. Kaže Fodail ibn Jad, rahimahullahu ta'ala, dvije radnje srce čine grubim, preveliki govor i preveliko jelo. Suleiman Eddarani, rahimahullahu ta'ala, rekao je, svaka stvar ima nešto što je nagriza, nešto što dovodi do njene hrđe, pa ono što nagriza srce, ono što hrđa srce jeste prezasićenost. Dakle, Allah nam se svima smilovao. Draga braćo muslimani, sestre muslimanke, moramo voditi računa o svome srcu. Od našeg srca, njegove čistote, ovisi naš uspjeh na Dunjaluku i na Hiretu. Ovise naša dijela koja činimo i na Dunjaluku i sutra na ahiretu. Zato nastojimo što je god moguće više da vodimo računa o svome srcu, o njegovoj čistoći, a to ćemo moći kroz čvrsto vezivanje za Allaha subhanahu wa ta'ala, to ćemo moći u društvu sa dobrim ljudima, vjernicima, to ćemo ako Bog da postići posjećivanjem, čestim posjećivanjem mezarja i prisjećajući se na smrt i ono što nas čeka nakon smrti, to ćemo također postići stalnim ili čestim spominjanjem Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala i svakako udaljivanjem od suprotnosti spomenutog i udaljivanjem od svega onoga što polahko srce jeli umrtljuje i čini, ne, čini ga grubim. Dakle, obratimo maksimalno pažnju koliko smo doista u mogućnosti jeli, o našem srcu. Posvetimo mu maksimalnu brigu. Allah subhanahu wa ta'ala molim da ove riječi učini korisnim za nas, da ih učini bereketnim, da nas uzvišeni Allah popravi ovim riječima. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji slušaju, a zatim